Հակառակորդի շփման գծի հյուսիսարևելյան եւ հյուսիսային ուղություներով կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ։ Սահմանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ԼՂՀ արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ Գնդապետ Արթուր Հարությունյանը նշանակվել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի N զորամասի հրամանատար։ 70-ամյա Հոբելյանի արթիվ Արցախի նախագահ շնորհավորական ուղերձ է հղել Օլեգ Եսայանին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում քիչ բան կփոխվի ԱՄՆ նոր նախագահի գալով։ Սոցիոլոգ Հրաշ Չիրինգարյանը Արցախի պետական համալսարանում հանդիպել է պրոֆեսոր Ադասախոսական կազմի եւ ուսանողների հետ։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանի ազգային հավաքականն առաջին հաղթանակն է տոնել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 11-ի ժամը 12:15-ից սկսած Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում լարվածությունը պահպանվել է նաև նոյեմբերի լույս 12-ի գիշերվա ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 11-ին եւ լույս 12-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել ավելի քան 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, խոշոր դրամաչափի դիպուկահար հրացաներից եւ գնդացիրներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 570 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան Յարմջա եւ հյուսիսային Թալիշ ուղություններով ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 60-13 արկ եւ 82-56 արկ միլիմետրանոց ականանետներ։ mm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 Շփման գծում տիրող իրավիճակին է անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Հակառակորդը հյուսարևելյան հատվածում ականանետներից գրակ է բացել մեր դիրքերի ուղությամբ պաշտպանության բանակը զինված ուժերը բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկում են եւ ձեռնարկելու են այդ արկածախնդրությունը կանխելու եւ իրադրությունը վերադարձնելու զինադատարի ռեժիմին։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Սահմանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել ԼՂՀ արտգործնախարարությունը։ Նման գործողությունները կոպտորեն խախտում են շփման գծում լարվածության սրման անթույլատրելիության վերաբերյալ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ վկայում են Ադրբեջանի մտադրության մասին խոչընդոտել բանակցային գործընթացի վերսկսման համար պայմանների ձևավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը։ Ստեղծված իրավիճակում կոչ ենք անում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ԵԱՀԿ գործող նախագահին եւ ողջ միջազգային հանրությանը խստագույնս դատապարտել Ադրբեջանի իշխանությունների ապակառուցողական քաղաքականությունը եւ գործուն միջոցներ ձեռնարկել լարվածության հետագա սրացում թույլ չտալու համար։ Իր հերթին ԼՂՀ-ն կանխելու է Ադրբեջանի ցանկացած գործողություն, որը սպառնում է հանրապետության անվտանգությանը, տարածաշրջանում խաղաղությանը եւ կայունությանը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի գնդապետ Արթուր Հարությունյանը նշանակվել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի N զորամասի հրամանատար։ Նոյեմբերի 12-ին երկրի ղեկավարն այցելել է Զորամաս եւ ստորաբաժանման հրամկազմին ներկայացրել նորանշանակ հրամանատարին։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ գնդապետ Հարությունյանն անցել է զինվորական մեծ ուղի, ունի տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարման փորձ, համապատասխան գիտելիքներ եւ մարդկային որակներ, նրան մաղթելով արժանավետ ծառայություն։ Նախագահ Սահակյանը շնորհակալություն է հայտնել ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Գրիգորյանին ծառայության համար, բարձր գնահատելով նրա ներդրումը Պաշտպանության բանակի մարտունակության բարձրացման գործում։ Նախագահային ուղեկցում էին Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ ԼՂ նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով հակառակորդի կողմից առաջնագծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի արկակոծումը առանձնապես որևէ բանով պայմանավորված չէ եւ դա ադրբեջանի պետության էությունն է Իհարկե այն, որ զորավարժություններ են անցկացվում, այդ համատեքստում էլ են խախտում զինադատարի ռեժիմը, բայց սա այդ պետության էությունն է եւ նման պետությունները հենց այդպիսի քաղաքականություն են վարում, ասել են նա։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի գրասենյակը կանոնավոր կերպով տեղյակ է պահվում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակի մասին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոք քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը մեկնաբանելով Ադրբեջանի եւ ԼՂՀ զինված ուժերի շփման գծում խախտումների թվի աճը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 12-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Օլեգ Կեսայանին ծննդյան 70-ամյա հոբելյանի արթիվ։ Ուղերձում ասված է. Հարգարժան Օլեգ Եսակի Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե դե շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան 70-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հիշարժան հոբելան, որը լավ հնարավորություն է արժևորելու ձեր անցած ուղին։ Դուք վաստակել եք այդ իրավունքը ամենադժվարին պահերին միշտ լինելով հարազատ ժողովրդի կողքին եւ անմնացոր ծառայելով մեր ազգային նպատակների իրականացման հայրենանվեր գործին։ Զբաղեցնելով բարձր ու պատասխանատու պաշտոններ Արցախում ու Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում որպես ԼՂՀ առաջին վարչապետ, ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ, քաղաքական եւ պետական գործչի ձեր գիտելիքներն ու փորձն ի նպաստ եք բերել մեր նորանկախ հանրապետության կայացմանն ու զարգացմանը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի խոսնակ ԼՂ նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը Սահմանադրության նախագծի հանրային քննարկումների շրջանակներում հանդիպել է դատական համակարգի ներկայացուցիչներին։ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ նոր սահմանադրության նախագծում փոխվելու է դատավորների նշանակման կարգը։ Դատավորների նշանակելու է ազգային ժողովը ունենալով բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկությունները, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Բանախոսը նշել է նաև, որ նախատեսվում է կառավարման նոր համակարգը գործադիր ու օրենսդիր հարաբերություններով գործարկել 2017 թվականից։ Հանդիպման ընթացքում Աշոտ Ղուլյանն ու մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները լսել են ներկաների դիտարկումները եւ պատասխանել նրանց ուզող հարցերին ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում այսօր Արցախի մայր բուհում հյուրընկալվել էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ծրագրի շրջանակներում Շավարժ Քոչարյանն արդեն երկրորդ անգամն է հյուրընկալվում Պետհամասարանի ուսանողներին։ Դասախոսության թեման բնականաբար Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումն է, իսկ ավելի կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումը որպես հակամարտության կարգավորման հիմնական առանցք։ Բանախոսը հանգամանորեն ներկայացրեց հակամարտության իրավական կողմերը, խոսեց խնդրի միջազգայնացման հիմնական շեշտադրումների, հակամարտության պատճառների ու հետևանքների մասին, փուլային ու փաթեթային ղեկավարման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև ժողովրդավարության ու Հայաստանի Հանրապետության դերի ու գործառույթների մասին։ Անդրադառնալով շփման գծում 3 տեղ գտած լարվածությանը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարն ասաց. Գործ ունենք մի սուբյեկտի հետ, որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք իր կողմից հնարավոր այդպիսի արկածախնդիր քայլերի։ Ապրիլը ցույց տվեց Բաքվին, Բաքվի ռեժիմին, որ իր բլիսկրիգը չի իրականացե եւ ի հակառակ իր հաշվարկների հայկական պետությունների պոտենցիալը շատ ավելի բարձր է։ Հիմա ինքը զորավարժություններ է անում իր համար նաեւ հասկանալու ինքը իր համար նաեւ շատ բան հասկանում է, մյուս կողմից իր գնահատականով դա ուժի ցուցադրում է։ Այդպիսի ուշացուցարումներով ինքը միայն խոչընդոտում է, թե ապագայում բանակցային գործընթացը սկսելուն, թե Վենայի եւ Սանտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կյանքի կոչելու։ Ու դրանով իսկ ինքը միայն եւ միայն պահպանում է ստատուս կոն, որի համար օրը գիշեր լացում են, ասում են, «Բա ստատուս կոն չես ցանկանում ստատուս կոն պահպանվի, ապա առաջնորդվի Վենայի եւ Սանտ Պետերբուրգի համաձայն» երբ որ այդ բոլորը կյանքի կոչվում կլինի պարարտող, որ խոսենք արդեն ապագա բանակցությունների մասին։ Սա է իրավիճակը։ Մյուս կողմից երկու հայկական պետությունները միշտ պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած արկածախնդրություն, եթե եղավ հակառակորդի կողմից հետ մղել։ Շփման գծում Ադրբեջանի ձեռնարկած սադրանքները վտանգի տակ են դնում բանակցային գործընթացի վերսկսումը, նկատեց Շավարժ Քոչարյանը։ Քանի կան գրակոչներ, կան սադրանքներ խոսել, որ բանակցություններում կարող է առաջընթաց լինել ուղղակի միամտություն։ Այդ տեսակետից այդ վերջին սադրանքները եւս մեկ անգամ հուշում են, որ պետք է օր առաջ սկսել կյանքի կոչել Վենայի համաձայնությունները։ Այդ դրա մասին պետք են եւ կլինեն բանակցություններ։ Նրա խոսքով առաջիկայում Համբուրգում արտգործնախարարների մակարդակով կայանալիք հանդիպմանն էլ հավանաբար հենց այս հարցերն են քննարկվելու։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Սոցիոլոգ Հրաչ Չիլինգարյանը երեկ այցելել է Արցախի պետական համալսարան եւ հանդիպել պրոֆեսոր Ադասախոսական կազմի եւ ուսանողների հետ։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում սոցիոլոգ Օքսֆորդի համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դոցենտ, Լոնդոնի տնտեսագիտության եւ քաղաքագիտության դպրոցի դոկտոր Հրաչ Չիլինգարյանը հանդես է եկել Միջին Արևելքի հայկական համայնքները պարտադրված իրականության եւ անորոշ ապագայի միջև թեմայով դասախոսությամբ։ Հրաշ Չլինգարյանը ներկայացրել է հայկական համայնքների արտաքին խնդիրները Միջին Արևելքում։ Միջին Արևելքը ոչ թե միայն ինքնին հետաքրքիր է, որտեղ արդեն ունենք համայնքներ եւ այլն, բայց կգործեմ, որ նաեւ գամ ունի Արցախի հետ, Հայաստանի հետ, որտեղ այս դարաձաշրջանը աշխարհական օրեն բավական մոտ է Միջին Արևելքի։ Եվ ինչ որ այնտեղ դեղի ունենա, գրնա հետևանքներ ունենա, որոշ հետևանքներ ունենա եւ ծեր այս դարաձաշրջանի մեջ։ Բանախոսն անդրադառնալով Միջին Արևելքում հայկական համայնքներին նշեց, որ ընթացիկ պատերազմներն ու տնտեսական դժվարությունները Միջին Արևելքում հայկական համայնքների դարավոր կենսունակությունը եւ ներկայությունը մեծ հարցականի տակ են դրել։ Ամենաբարդ խնդիրը շարունակում է մնալ իսլամական մարտատենչությունն ու պետական քաղաքականությունը։ Եթե նայենք անցնող, ասենք 100 դարվա ընթացքին ընդհանուր առմամբ միջազգային կետի վրա քրիստոնյաներու ճիվը գտեսնանք, որ բավական աճ դա, բայց հետաքրքրական է, որ դոգոսային իմաստով միջին արևելքի մեջ շրջոց տեսնել, քրիստոնեությունը ավելի ցած է, քան թե ուրիշ շրջաններում։ Ուրեմն իրականությունն է, որ հայրու դարվա ընթացքին եւ հիմա ավելի մանրամասն դիտի։ Այս շրջանի այդ ռազմական, քաղաքական, սոցիալ, դնեսական խնդիրները բավական աստիճան ունեցած են այդ ժողովրդի ցերկ հետ եւ քաղաքական ունալու այդ պատճառներով Լոնդոնի տնտեսագիտության եւ քաղաքագիտության դպրոցի դոկտորը համոզված է, որ իսլամական վտանգի վերացման պարագայում խնդիրը վերջնական լուծում կստանա հոգուտ ազգային փոքրամասնությունների։ Սոցիոլոգը անդրադարձել է նաեւ ազգային փոքրամասնությունների արկա հիմնահարցերին։ Կարևոր է նաեւ նշել, որ քրիստոնեությունը, այսինքն միջին արևելքը, ներծանոթ արևելքը քրիստոնեական ծննդավայրն է, այսինքն իր օրան հնարավորն է։ Եվ երբեմն արևմուտքի մեջ այն լավավորությունը գտնվի գազեք քրիստոնեությունը հետո եկած ռոնքն է միջին արևմուտքի, որտեղ արաբական կամ իսլամական մշակույթը այնքան խորը դարազված է, որ այն լավավորությունը գնա, որ քրիստոնեությունը ավելի արևմտյան գրոնք է, քան գեղական գրոնք։ Արևելքի հայկական համայնքներում այսօր անորոշ վիճակ է։ Ըստ սոցիոլոգի, ցեղասպանությունից 100 տարի հետո հայերի աստիճանական դատարկումը կարող է բերել միջին արևելքի հայերի հասարակական եւ մշակութային կորստի։ Պետք է նշենք, որ այսօրեսակ հայերը, ղբդիները եւ ասորիները Իրաքի մեջ զատ իրենց անկախությունը բաղադրեն։ Մինչդեռ այս արևելյան մասը բյուզանդական օրթոդոքս որպես ճանցված, այդ ընանիքի եկեղեցիներն են նախկրիստոնեությունը, իսկ արևմուտքնալ կաթոլիկ եկեղեցվով, ասենք, Հովանի ընդակ եղող եկեղեցիներն են։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Զարգաձորում մեկնարկել է ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի աշխարի 14-րդ առաջնությունը։ Բացման արարողությանը ողջունի խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազնիվ պայքար եւ հաջողություն մաղթելով ուժեղագույնին։ Հիշեցնենք, որ առաջնության շրջանակներում Հայաստան են եկել շուրջ 400 գիտակներ 24 երկրից, իսկ Հայաստանը որպես հյուրընկալ երկիր առաջնությանը մասնակցում է 6 թիմով։ Այսօր Թոքաբորբի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Այն օրացույցում հայտնվել է մանկական թոքաբորբի դեմ գլոբալ կոալիցիայի նախաձեռնությամբ։ Թոքաբորբը տարածված է ամենուր, բայց ամենաշատն այս հիվանդությամբ տարապում են հարավային Ասիայի եւ Աֆրիկայի երեխաները։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն առաջին հաղթանակը տարավ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Հայաստանի հավաքականի նորանշանագլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանի նորամուտի խաղում մրցակիցը Չեռնոգորիայի հավաքականն էր, որը Երևանի հանրապետական ստադիոնում երկու գոլի առավելություն ուներ առաջին խաղակեսից հետո, բայց պարտվեց 2-3 հաշվով։ Հայկական թիմն անցկացրեց երկու շատ տարբեր խաղակեսեր, իսկ հաղթական գոլը խփեց վերջին վայրկյաններին։ Սա Հայաստանի հավաքականի վերջին հանդիպումն էր 2016 թվականին։ Աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական մրցաշարում Արթուր Պետրոսյանի թիմը հաջորդ խաղը կանցկացնի 2017-ի մարտի 26-ին Երևանում ընդունելով Ղազախստանին։ Հայաստանի հավաքականը 3 միավորով բարձրացավ ընթացիկ նախավերջին տեղ։ Եվ վերջին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8 ցելսիուսը 18-ից 23 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց